Hudba ľadová 3. Úsvit dinosaurov. bude dievča. Bude mať dieťa, bude mať dieťa, už ideme, Lee! Máme ju! Eli, Eli, Eli, kde si? A kde som ja? Meni! Povedala som ti, že ma len koplo. Jasné, áno. Uh, páni, ale si Ockovi nahnalo strach. Ockovi šiblo a spadol zo skaly. Bum, bum, bum, bác. Šibnutý Ocko. Áno. E, e, prepáčte, falošný poplach. Len ju koplo. Vieš, koho by som ja kopol? Tretí falošný poplach za týždeň. Rozíte sa, show sa už skončila. Rozíte sa. Ó, zdá sa, že ešte niekto bude mamou. Á, ja nie som tehotná. Au, strašná škoda. Bola by si skvelá matka. Au. Manny, chápem, že sa tešíš. Ja tiež. Ale už to trochu preháňaš. Dobre, jasné. Páni, už hovoríš ako Diego. Poczekajcie. Gdzie Diego? kopytá, zlato, ako v ohni. Pozri sa, musím ísť po špičkách, musím ísť po špičkách. Na mňa nemáš, Dingo. Juhu! Už? Mm, už môžem. Pomaly, vyplašíš dieťatko. Dieťa je v poriadku, skôr ma trápi, že ocko je poplašený. A, a, a pozeráš sa. Voilà, ihrisko pre juniora. Oh, páni, je úžasné. Oh, Manny. Sám som to vyrobil. To je naša rodina. ja tam prečo nie som? Môžeš byť na našom. Hodíš sa sem vďaka. Pravda, že zatiaľ nie je hotové. Chce to ešte drobné úpravy. Neuveriteľné, robíš rezerváciu pre deti. Rezerváciu pre deti? Daj pokoj. To je smiešné. Meny, toto je svet, kde bude naše dieťa vyrastať. Nemôžeš ho zmeniť. Isté, že môžem. Som najväčší tvor na Zemi. Dobre, veľký tatko. Som zvedavá, ako zvládneš dieťa v puberte. Poďme, Sid. Ničoho sa tu nedotýkaj. Je to detské ihrisko. Si sa detsko? No. Radšej neodpovedaj. Diego, tak tu si. Prišiel si o prekvapenie. No, áno, áno. Pozriem sa neskôr. Dobre, maj sa. Manny, myslím, že Diega niečo trápi. Ale to sa ti len zdá. Porozprávaj sa s ním. Chlapi sa nerozprávajú o chlapských problémoch. My sa iba poriadne buchneme po pleci. To je hlúpe. Pre ženy. Pre chlapov je to ako pol roka terapie. Dobre, dobre, už idem. Hej. Au! To bolo čo? Čo ja viem? Počúvaj. Eli si myslí, že ťa niečo trápi. E, ja som jej... v podstate, rozmýšľal som, že by som mal ísť svojou cestou. Dobre, tak jej poviem, že si v pohode. O nič nejde. Pozri, čo si to nahovárame? Už strácam formu. Nie som stavaný na opatrovanie detí. O čom to rozprávaš? Založiť rodinu je skvelé. A želám ti to, ale to je tvoje dobrodružstvo. Takže ty nechceš byť s malým? Nie, nie, nie, čo to? Zle si to pochopil. Len choď, choď si, pán dobrodruh, za svojím dobrodružstvom. Môj nudný rodinný život máš na háku, prekážal by ti. Snáď Eli má mať hormonálne problémy, nie ty. Manny, hej, nemusíš než odísť. No? Preto chlapí spolu nič neriešia. Čo? Čo sa stalo? Diego odchádza. Ale prosím ťa, čakajú nás krásne časy. Budeme mať dieťa. Nie, Sid. Oni budú mať dieťa. No hej, ale sme svorka. Rodina. Pozri, veci sa menia. Memi má teraz iné záujmy. Zmier sa s tým. Bolo nám spolu dobre. No, je čas ísť ďalej. Tak už sme len dvaja. Nie, Sid. Nie sme len dvaja. Kres, Edin pôjdu s nami? Len Kres? Len Eddie? Maj sa. neboj sa, len pokoj. Nájdem si priateľov. A novú svorku. Urobím to. Čap, čap, čapuš. Hej! Mis amigos! Que pasa? Ah. No, aspoň, že som stále fešák. No skvelé. Je tu niekto? Nikto? Nikto? zvieratka. Viem, aké to je byť opustený. Nebojte sa, už nie ste samé. daj pozor na braceka. Mama je o chvíľu späť. Mama už ide, Zlatko! A mám ťa. Prečo ste neposluchli? Prečo ste neposluchli? Ďakujem. Ty zlé vajce skazené. To bolo na infarkt. O, odpust mi, miláčik, tu pretože ťa mám tak rád. Tak, a toto je tvoj strýko Manny a teta Eli. Ahoj. Ahoj. No, a toto sú žltok, skrupík a bielko. Sit, netuším, čo robíš, ale je to zlý nápad. Šš, moje deti ťa začujú. Nie sú tvoje, Sit. Vráť ich no. späť. Nie si ich rodič. Preso nie. Po prvé, tie vajíčka si ukradol. A po druhé, z tohto si takmer spravil omeletu. Sid, niekto ich určite zúfalo hľadá. Nie, ležali na ľade v podzemí. Nebyť mňa už sú z nich... Sensule. A... Uh. Sid, viem, ako sa cítiš. Aj ty raz budeš mať rodinu. Stretneš pekné dievča, bez vkusu, bez nárokov, alebo bez čuchu. Meny, ty myslíš, že... Pochopil som, vrátim ich. Vy ste rodina, tak sa radšej poberiem. Sám ako prst. A na večné veky. Na lade. Sám. Sám osamelý samotár. Tomu vravím depka. Presne tak. Sid, počkaj! Nie, nie, to nič. Hneď ho to prejde. Jednoducho má takú povahu. Prečo vás musím vrátiť? Mám rád deti. Som starostlivý, láskavý, zodpovedný. Čo si myslíte? Súhlasíte s tým? Ó, oh, neplačte! Nie, nie, nie, no tak! Niekam vás ukriem. Ja. Da, da, dobre. Tak, tak, poudieram vás. No, ja neviem. Byť rodičom je ťažké. Asi na to nestačím. 妈妈。 prestaňte, no tak to už. Hej, nehryzte, no no. Oho, to som nechcel. No tak, nie, neplaťte, no tak. Prečo stále plačete? Nie ste hladné? Možno ste hladné. Hneď to zariadím. hnusné zviera, som tvoje mláďa a tak mi daj mliečko. Myslel som, že si samička. Bye. Oh, nesmiete. Je to len pre deti. No ale počkať, vy ste deti. Au, len tu nič nezničte. Leňochod otvoril Su, zač! Gerfuk, sú bezva! Pomal! Mami, on to nechce pustiť! Nechceš s tým niečo urobiť? Preso, on ho mal prvý. Nemal! A mal. Nie, nemal! A mal! Nie, nemal! Lameš, sklameš a sa bráši. Čo ti preskočilo? Som slobodná matka s tromi deťmi. Zaslúžim si štipku súcitu. Aaaa!

Mm. Ronald, odkiaľ si prišiel? O oh, nie. Au! Poďme, us aj ho vypluj. Ak Johnny ho nevypluješ, v tej chvíli odchádzame. Raz, dva, nenúď ma povedať tri. Tak a je to. Vyvíja zdraví. To nie je malý Johnny. Vždy lepšie ako nič. Oh, Madison. <laughs> no tak, vyvráť ho. Sit. Ahoj. Ahoj, Manny. <gasps> Malý Johnny. Počkaj, nie, nie. Oh. Naozaj ma to mrzí. je totálka. A neboli sme to my. Už stárneme, chlapče. Hlavne, že sa nikto nezranil. Iba on a ty traja. A ona. Mal si ich zaniesť späť a ty si si ich nechal. Pozri sa na tú spúšť. Dobre, máme istý problém s disciplínou. Žrať mladé nie je istý problém. No ale veď ich vyplul. No to je výborné. Zaslúži si medailu Mláďa týždňa. Nepatria sem Sid. Nech sú ktokoľvek, odkiaľkoľvek vráť ich späť. Meni, neopustím svoje deti. Zara, Zemetrasenie! Nebojte sa, nebojte, mama je tu. Zemetrasenie ručí? to naštvaná skamenelina. Cít! Cup, cup, cup, rýchlo, poďme! Nikto sa ani nepohne. to ich matka! Nech dokáže, že je ich matka! Čo chceš, ich rodné listy? Sú to dinosaury! Ale ja som ich vychovával v pote, v slzách a v krvi! Jeden deň vráť je ich, ty fanatik! Pozri, sú to moje deti! Ak ich chceš, len cez moju mŕtvolu! Ah! Nevieš si nájsť inú zábavu? Zid? po ňom. Aká škoda. Všetky nám bude chýbať. Kamže, kamže. Len pomaly. Hej, Eli, ďalej už pôjdem sám. Ty, Crash a Eddie sa musíte vrátiť. Tak na to zabudni. Eli, videla si ju. Bude to nebezpečné. Trhni si chobotom. No, skvelé. Keď si to zachránime, zabijem ho. Najprv dámy. Starší má prednosť. Bolesť zoceluje. Čože? Ah! kto na teba príde. Ak niečo pocítiš, hneď mi to povieš a vrátime sa. Dobre. E, potrebujeme heslo. Áno, ktorým naznačíš, že ideš rodiť. Hm, čo takto? Au! Začínam rodiť! Čo povieš? To je pridlhé. Chce to krátke dôrazné slovo ako... Kiwi. Kiwi? Mám rád kiwi. Sú guľaté, sladké, chlpaté, ako ty. Tak ja sam gulata? E, Uraz cena, taka seksy. isté, čo mne? Žili sme na povrchu iného sveta. A ani sme o tom nevedeli. robíš? Som na výlete. No. Hľadám Sida tak ako vy. Také šľachetné. Na hádky nie je čas. Zíde sa každá pomoc. zatiaľ nepôjdeme. Vyber si medzi týmto a tamtým. Tehotná pani chce prežiť. Jaba, jaba. Jaba. To tvoje jaba daba dú viac nerob.

Super! Takého brata by som chcel aj ja. Nechajme si ho. Buck. Čo? Volám sa Buck. Skrátene Buckminster. Neskrátene? Buck! zabudli. Čo tu hľadáte? Dinosaurus nám uniesol priateľa. Ale je po ňom. Vítajte v mojom svete a teraz s Bohom. Chodte domov! Bez sidanie. Eli, počkaj. Možno má ten vyšinutý pirát pravdu. Meny, keď sme už tu, nájdeme ho. Sú tu stopy. Poďme. Chodte a svojho priateľa stretnete. V živote po smrti. Ako to vieš, múdry, premúdry, najmúdrejší? Áno, mm, dinosauria matka s troma mláďatami a odvisnuté zelené niečo. To odvisnuté niečo je náš priateľ. To si zistil zo stôp? Nie, nie celkom. Videl som ju tadeto ísť. K lávovým vodopádom. Tam vychovávajú mladé. Cestou tam musíte prejsť s džungľou utrpenia. Potom priepasťou smrti až k podzemiu prízrakov. Oh. Dobre, držme si palce na ceste k šialenstvu. A teraz poďme. Oh, oh, oh, oh, oh! Oh! My, my, my, myslíš, že si na dovolenke v trópoch? Tu svoju kamošku neochrániš, kamoš. Čo urobíš s tými chabými klami? Proti krvilačnej bešty. Volám ho! Rudy. Oh, uf, už som sa bál, že má strašidelné meno ako Sheldon alebo Tim. Hej, Hovoríš o niečom väčšom ako dinosauria mama? Ok. Oko? OK. To on mi urobil toto. Oh, on ti dal túto pásku? Len tak? Superko! Hej, možno dá aj nám takú. <laughs> Vitaj v mojom svete. Nech nádej vzdá sa, kto vstúpi tam! Dobre, v poriadku. nádej, záhuba, blá, blá, blá. Yeah. <laughs> V tejto džungli ozaj niekto trpí. Prečo? Čo je? Kiwi? Čo? Nie, len mám taký čudný pocit. Si hladná, klesol ti cukor. Pozri sa, tu je ovocie. Nie, meni. Byť tebou nerobím to. Tu nie si na svojom ihrisku. <laughs> mám, mám sa báť pekného kvetu? Toto si asi nečakal. Manny! Aby si vedel, môžeš za to ty. Nežer priateľov, kvet! Stačilo. Vytrhnem ho aj s koreňom. Sprav to a navždy sa zavrie. Čo? Tak fajn, tehoška. Hore hlavu a chobot. Dostanem ich von, než ich strávi. Strávi? Za 3 minúty sú z nich len kosti. Pre tučka možno za 5. Nie som tučko! Cítim chvenie. Nehovor to, keď sa na mňa lepíš. Ale nie také chvenie. A ja to cítim. Pomôžte nám! Rýchlo! Nasleduje akčný bug. Huh? kto je tuczko? ogrcaný kvetinou. Superko! Tak povedz niečo. Mm. vďaka za záchranu. Bak, nájdeš to vysnuté niečo? E, to oh. nebude treba. Ale bude. Hm. Dobre, pomôžem. Ale mám pravidlá. Pravidlo 1. Vždy počúvať baka. Pravidlo 2. Nikdy neschádzať z cesty. Pravidlo 3. Kto má vetri, pôjde posledný. Mm. Tak poďme. Šup, šup. Asi sme všetci blázni. To je štvrté pravidlo. A teraz ideme hľadať. nič. Som s vami, všetko bude super. Už nás nehojdaj, na ma. v pohode. nežer ma, mohli by sa to naučiť. Ha! nula pre mňa. a v kore je vyrovnané. Čo ak tá beštia nájde Sida? Hlavne, že nenájde nás. Rudy, to má byť vtip? Ten si nevyberá. On vie všetko, vidí to a zje to. Takže nájde. Hej, nezavadzaj! No tak, eš? Poznal som ju ako húsenicu. Neskôr zistila, že je chlap. <laughs> Žiješ si tu ako dobrodruh, sám pre seba, žiadne záväzky. Presne tak. Je to perfektné. Nezávislosť, sloboda. Čo viac si môže starý mládenec prijať? Počuješ? Toto je svet pre mňa. Halo? Oh, nie, nie, nie, teraz nemôžem. Viem, hľadám mŕtvého leňochoda, tak... Eh, <laughs> oni idú za mnou. Ja viem. Myslia, že ja som cvok. <laughs> Nie, končím. Ideme do priepasti smrti. Stratím signál. Nie, nie, a ja ťa milujem. Jasné, ahoj, ahoj, maj sa, maj sa. <laughs> Dobre, tak poďme. Tak to dopadneš aj ty. pasť smrti. Volali to smradlavá škára, ale všetkým sa to zdalo smiešne. Čo teraz? Madam? No, tam ju nepustím. Bla, bla, bla, bla. Pravidlo jeden. Oh, oh, oh. Ha, tak hovor, mamut. Mali by ste mať dobrú pamäť. Vždy počúvať baka. Takže, oči na stopkách, chrbát rovný a ozaj, ak vdýchneš jedovaté plyny, umrieš. Jedovaté? Výlet rovno do raja. Počkaj! Geronimo! Si v poriadku? Je to úžasné! Dobre, sypte sa, vážený. Nie je nič ľahšie. Pokojne! Iba drobné eh, technické problémy. Eh, zadržte dých, chlapci. Eh, nedá sa to vydržať. On to eh, dýcha. Eh, a ja to dýcham. Eh, nie sme mŕtvi. Máš smiešný hlas? Ja? Počúvaj seba. tak dobre, dobre. Raz a dva, dva a tri. Snežík sa nám chumení. No, Dosť! Ste normálni? nie je to jed. Huh? Hm? <laughs> Nesmejte sa, prestaňte! Nesmejte sa, prestaňte! Aké je pravidlo prvé? <laughs> Len sa smejú. Čo je na tom zlé? Tam tí umreli od smiechu. <gasps> Nesmejte sa! A viete, čo je smiešne? Pri, prišli sme zachrániť syna a teraz umrieme my! <laughs> Ani ho nemám rád. To áno, vidie to idiot! Vďaka, že si ma dostal do kaše. Takto som sa už roky nezabavil. Ďakujem, že si opustil svorku. To nemalo chybu. Ha! Prestaň! Nechápete? Všetci umrieme! A zase je to na nás. <laughs> <laughs> neviem, čo všetko si počula. Počula som všetko. Áno, jasné. Do mojej postele? To boli halucinácie. Mali um, by sme už ísť. Nezabudli sme niečo? Ha! mangiare. Co? Wy nie chcecie jeść zeleninu? ku z was będą wielkie, a silne dinozaury. O! Nie, a, a. Budu z nich wegetariani. To o wiele zdrowsze. Pozwyczaj na mnie, w moją wieku wobec nie poznam. prepáčte. Pokúšam sa viesť dialog. Nie, nie, nie, nie, nie, to nie je nič pre nás, deti. Je to samé perie a meso a... A je to! Ah! Ah! Nie, nie, nebudeme jesť živé zvieratka a popka! Tak choď, leď, si voľný. Eh, vtáčik, co nevie lietať? Ha, prepáč. Hej, kam zasa ideš? Takto chceš riešiť konflikt? Nečudo, že si sama. tak, komu som to asi hovoril? Poviem, sme vegetáriáni a ty... E, poviem, nepreberieme to a ty... E, to má byť komunikácia? Vidíš? To je tvoja odpoveď na všetko. Čoho sa bojíš? Si najväčší tvor na Zemi. Ở lại bộ nhẹ Hả? Ờ, ờ. neprežijú to. Cez deň je to nebezpečné. V noci je to ešte horšie. Á, ich sprievodca je šialenec. Čo? Čo? To ako Je to magor. To nie som. Totálny pako. Smrdia mu nohy. Sklapni. Ty sklapni. Ty krpatý. Škrtí si vlastnú nohu. Nemali by sme už ísť. Čo? Aby nás mohol Rudy zjesť? Zabudni. Má pravdu. Utáboríme sa tu. Dajte si pohov. Tak? Kto je hladný? Ja som. Ty nepotrebuješ kalórie. Stál som tam. Bez možnosti úniku. Tvárou v tvár smrti. Hľadiac do oka veľkého bieleho netvora. Zabili ťa? Áno, žiaľ. Ale prežil som. Uh. Cítil som sa plný života, stojac na Prahu smrti. Než som sa ocitol v Rudyho pažeráku, zachytil som sa o ten veľký rúžový lalok v zadnej časti hrdla. Fuj! Zavesil som sa naň a švihal telom dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, až som sa nakoniec pustil a vyletel z jeho pole. V ten deň som síce prišiel o oko, no získal som toto. Rudyho zub, páni. Ako sa hovorí, oko za zub, ňufák za jazyk, zadok za... Je to staré príslovie, ale nestojí za reč. Ty si super lasica. Ultra lasica. Diesel lasica. Hm. Čo? Je dobrý. Tak, teraz vám porozprávam, ako sa dá obrúsenou mušľou T-Rex zmeniť na T-Ráchel. Áno, pane. Ou, ou, ou, ou, dosť bolo rozprávok na túto noc. Poďme, Eli, musíš si pospať. Pán vtipný. Dobre, choďte si pospať. Budem strážiť. Nechaj to na nás, neboj sa. Nám sa v noci nechce spať. Ano, zmenočni vtáci. Dobrú noc, Rudy. pekne spíte. Zajtra máme čo robiť. Stopovať, loviť, myslieť na priateľov, ktorí na mňa zabudli. Huh? Hm? Many? Crash? Eddie? Many? Čo sa deje? Si v poriadku? E, e, prepáč mi. Mal som v úmysle chrániť ťa a vzal som ťa na najhoršie miesto na svete. Hej, ty za nič nemôžeš. Tu nejde o nás dvoch. Musíme si dať zachrániť. Áno, ale keby som ako priateľ nezlyhal, neboli by sme tu. Nezlyhal? To je nepodarený vtip? Ohrozuješ seba, družku a svoje dieťa kvôli kamošovi. Na nič manžel a otec, ale dokonalý priateľ. Ah. Hej, au! Hm. veci stať! Niečo cítim. Hmm, smrtí to ako srst pod chvostom, ktorú ostriekala celá tlupa skunkov. To je sit. Cucáci, nachádzame sa na mieste činu. Umáč srsti. Ohlodané stehno. A kús... Oh, nie! Prokolice! Ja to vidím takto. Dinosaurus zautočil na Sida. Sid ho zvlátil brokolicou a nechal ho polomrtvého ležať na zemi. Čo blázniš? Sid nie je násilník, ale ani normálny. A kde je ten dinosaurus? Správne, dobrý postreh. Druhý pokus. Sid jedol brokolicu. Dinosaurus jedol Sida, zašľapol brokolicu a tá zostala ležať na zemi. Mák, kedy ti vlastne preskočilo? Hmm, pred tromi mesiacmi. Ráno som sa zobudil ženatý s tekvicou. Riadne škaredou. <sighs> No mal som ju rád. Uh, bak, tuším si prehliadol ďalšie stopy. No, ak si prežil, nie na dlho. Rudy je na blízku. Sme tu. Podzemie prízrakov. Alebo to, čo z neho zostalo.

sú lávové vodopády. Čo je to za zvuk? To je vietor. Prihovára sa nám. A čo hovorí? Neviem. Neviem po vietorsky. Ah! to tu také zlé? Krásne počasie, milí susedia. Ahoj, sused. Rudy. Rudy? Tohto dinosaura som ešte nepočul. To je sit. Musíme pridať. Meni! Ananás! Ananás? Chute tehotných. Pomaranče? Grepo? má chud na ovocný koktejl. No tak, myslí... Kiwi! Kiwi? Kiwi! Ona rodí! Čo, čo, čo teraz? Máme problém. Heli už rodí! Rodí! A vy ste to počuli? Občas je to predstavné. Nemôžeš to odložiť! Dajte mu za mňa poza uši. Au! Vybavené. Počkaj tam, už ideme! Máme jedinú možnosť. Stačice, poďte so mnou. Meny, ty dozri na Eli, kým neprídeme. Čo? Nie, teraz nechoď preč. Zišla z cesty. Čo druhé pravidlo? Pravidlo 5 vylučuje pravidlo 2. Ak sa to týka žien a niekedy šteniatok. Tieto veci riešim vždy za pochodu. Áno, ale ona, ona, ty musíš. Meny, upokoj sa. Kryjem ti chrbát. Tak sa mi to páči. Poďme, chlapci. Nech sa nič nestane sestre, majstre. Nestresuj. Čo to je? Kryjem ti chrbát. Lepšie je byť krytý spredu. Tam sú dôležité veci, či nie? Musíme ísť. Uh, no nič, vydrž. Neboj sa. Ocko, ocko už ide. Uh, poviem ti, maličké, vybralo si si zlý čas. Neboj sa, je to iba láva. Vriaca, smrtiaca láva! Tak, pripravený na dobrodružstvo? Áno, pane. Na nebezpečenstvo? Áno, pane. Na smrť? Môžeš zopakovať otázku? Správne! to Eli! Manny! Musím sa dostať k nej. Počúvaj, ja ju ochránim. Ty ich zastav. Ale... Manny, ak tam vylezú, bude neskoro. Musíš mi veriť. Dobre, tak platí. ako v ohni. Teraz musím chodiť po špičkách, po špičkách. Prepáč, baletka. Ja tu rodím. O, áno, oh. prepáč. Oh. Si v pohode? Či som v pohode? Vieš vôbec niečo o pôrode? Nie, skoro nič, ale meni hneď príde. Diego, ja sa bojím. Môžem sa ťa držať? Áno, e, jasné. Ah! związku z bolest pretrpieć? Je no! to len kontrakcja. Nie! Co? O, Tam! Widzisz ho? samo! Nie! Sid! Samozrejme, samo! Zachraňme najprv Sida a potom sa vráťme po sama. Ach ty, to je fuk. Hiro! Ah! Nemusíš sa báť. Ide ti to dobre. Si veľmi statočná. Prepáč. Len pekne dýchaj. Diego! Len dýchaj, je to dôležité. Zober muníciu! Oh. slzinou. No super, pekne husté. Á! Mám ťa rád, bráček. Ja viem. <laughs> Spamätaj sa, no tak. Ťahajte. Cit samotár sa lúči so svetom zaatakować paniku, ale kto z duchy, aké muky prežívam. Prepáč, neviem, čo hovorí. Zatlačíme spolu. Viac sa mi páčilo, keď ste boli vyhnutí. Myslím, že už to bude. Aaaa! nádherná. Mali by sme ju volať Eli. Malá Eli. Viem o lepšom mene. Kiwi. Kiwi? Prečo nie? Je sladká, guľatá a chlpatúčka. Kiwi. Krásne meno. Vidím ťa, Tiger. Nie, nie, jeden mi zasiehol pazúrom oko a nie som predsa z kameňa. Hlási prílet! To je Sid! Ó, je to chlapec. To je jej chvost. Ó, je to dievča. Ahoj, bábo, ahoj, ahoj, ahoj. Som strýko si, tak veru. Aká si mi peknuška, veru si. Podobá sa na mamu. <laughs> na šťastie. O, nič zlomený, nič zlom, ty si krásny znútra. Som rád, že si späť, Sid. Nemyslel som, že to poviem, Sid. Ale chýbal si mi. Škoda len, že tu nie sú moje deti. Mohli by ste sa hrať? Eli! Kuku! Sľúbil som si, že nebudem plakať. Ale ja nie. Už som zabudol, aké je to mať rodinu. No a čo ty? Nechceš mať raz deti? Oh. Tak, cucáci, odvediem vás domov. sme tu cucáci. Odtiaľ to ste prišli. Bolo to fajn. Mohli by sme si to zopakovať. <laughs> o tom pochybujem. Chápem, <laughs> chápem. Áno, mohlo vás to e, stáť život. <laughs> Chápem. tak, Bak sa tu s vami lúči. Bez teba by sme to nezvládli. To je mi jasné. Ha, ale všetko zlé je... Nie sme tu sami však, že? Huh? Ahoj, Rudy. Pozri sem, ty predpodobná ozruta! Hľadáš niečo? Ak chceš, tak si ju vezmi. Do jaskyne, chodte! Zostaň pri malej. Neboj sa. Chodte. Tomu sa vraví smola, baby. O chvíľu sa pozviecha, poďme! Počkajte ma! Ha! Počúvajte ma. Niečo vám poviem. Vy patríte sem. A časom z vás budú obrovské strašidelné dinosaury. Ako vaša mama. Mamina. Dobre sa staraj o naše deti. si dobrý rodič, Sid. Vďaka. Môžem straziť malú? Zabudni. Ale no tak, som lacný. Dobre, porozmýšľam. Hmm, áno. Ani náhodou. Je po ňom. Čo budem robiť bez neho? Ľahká pomoc. Poď s nami. Myslíš, hore? Ah. Nikdy mi to nenapadlo. Som tu dole tak dlho, že mám pocit, že toto je hore. Naozaj neviem, či by som tam zapadol. Tak, pozri sa. Vyzeráme ako normálna svorka? Uh. Urýchlite krok, poďme, Kiwi. On žije. Bak? Ja musím. Viem. Navyše, tento svet by mal zostať tu dole. Daj na nich pozor, Tiger. Vždy počúvať Baka. Ste všetci v poriadku? A kde je Buck? Neboj sa. Je tam, kde chce byť. Nestane sa mu nič? Žartuješ? Na Baka nikto nemá. To Rudy by sa mal báť. Ja viem, že rodina s dieťaťom nie je nič pre teba, ale... Nech sa rozhodneš akokoľvek. Nikam nejdem, kamoš. Dobrodružstvo je tu s vami. Ale ja mám pripravenú reč. Pracoval som na nej. Ako ti dokážem, že som mocný, aj citlivý a starostlivý? Au! Vďaka. <laughs> rastú ako z vody však. Áno, treba z mojej deti. Jeden deň prišli na svet a druhý boli preč. Ale boli. Áno, strašná drina. miláčik. Vítaj v dobe ledovi. It was a night like this for a million years.